вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці прыляцеў з чужыны родны бусел 25 сакавіка Такі вершык з'явіўся ў газеце голас радзімы ў глыбоказастойныя 80-е гады газета была савецкая і выдавалася для эмігрантаў таму іншы раз дазваляла сабе тое што ў іншых выданнях ніколі б не прайшло цэнзуру у згаданым выпадку крамольнымі былі словы 25 сакавіка за якімі хавалася незалежнасць беларускай народнай рэспублікі абвешчаная ў 1918 годзе для многіх патрыётаў беларусі той вершык стаў самым дарагім падарункам у у дзень найбольшага нацыянальнага свята. мінула два дзясяткі гадоў, а гэты дзень усё яшчэ застаецца па-сапраўднаму святочным толькі на эміграцыі. У Беларусі ён нагода для вулічнай барацьбы забароненых шэсцяў арыштаў штрафаў. Сітуацыя абсурдная ўжо таму, што БНР, створаная беларускімі сацыялістамі у сваім незалежніцтве нічым не супярэчыла сённяшняй рэспубліцы Беларусі інакш кажучы сённяшняя РБ і ёсць дэ-факта пераемніцай БНР суверэннай краінай. І менавіта 25 сакавіка былі ўпершыню абвешчаныя тыя дзяржаўныя прынцыпы, якія сталі ў наш час канстытуцыйнымі. Тым не менш гэты дзень, калі з чужыны прылятае родны бусел, застаецца ў Беларусі крамольным. Чаму? Чаму? Таму што кіраўніцтва краіны як чорт ладану баіцца выявіць сваю любасць да роднага, да мовы да краіны да нацыянальных традыцыяў. І тое сфармуляванае паэтам крэда беларускага патрыётаа, любі чужое аж да пакланення сваё любі да самазабыцця палохае цяперашніх вертыкальшчыкаў сваёй адкрытай шчырасцю але іншага шляху будавання незалежнай краіны няма таму напэўна рана ці позна сваё давядзецца палюбіць прамаўляючы яго так як давялося прамаўляць яшчэ учора ненавіснае слово незалежнасць магчыма тут схаваны у парадокс белорусской эволюции. ад самага пачатку была ідэальнай. Стаць рэальнай замінала апроч усяго іншага непаразуменне з народам. Народ яшчэ не вырабіўся ў паўнавартасную нацыю, каб успрымаць сваю нацыянальную тоеснасць, увасобленай у выглядзе нацыянальнай дзяржавы. 85 гадоў, што аддзяляюць нас ад таго першага 25 сакавіка, не мінулі дарэмна. Сёння беларусы годна называюць сябе беларусамі. Большасць іх хацела б бачыць краіну больш беларускай паводле духу, але непаразуменне паміж адраджэнцамі і народам застаецца. Скажам, як растлумачыць людзям, што цяперашняя незалежнасць не такая, якой яна мусіла бы быць. Словам, паразумення бракуе не толькі з боку народу, але і з боку адраджэнцаў. Запытанне, вынесенае ў загаловак колішняй савецкай брашуркі, чаму не адбылася ПНР, застаецца актуальным і можа гучаць так, чаму яна ўсё яшчэ не адбылася. Пытанне цвеляць кожнага разу, асабліва ў дзень свята і спакушае знайсці нейкі чароўны адказ у выніку пішацца новае святочнае апавяданне як у зметра бартосіка умным сакавіцкім надвячоркам літаральна на днях я бязмэтна блукаў павільні калі, канечне, не лічыць мэтую самоблуканне па гэтым неверагодным горадзе. Настрой мой быў цалкам адпаведны надвор'ю. Цяжарныя хмары павіслі над горадам так пагрозліва, што здавалася самыя высокія і гордыя званіцы неяк сцяліся. Халодная няўтульная сакавіцкая вільня. Якое месца можа быць лепшым для шкадобы па сваёй гаротнай долі па тых абавязкова шэрых днях, што чакаюць цябе наперадзе, па тых заўтрашніх падзеях, наколькі прадказальных настолькі нецікавых, па ўсяму свайму маленькаму жыццю. Не абіраючы маршрута я прыблукаў натураву гару. Пад сталінскі палац прафсаюзаў, белую будыніну з калонамі, дзе-нідзе няшчадна размаляваную графітыстамі. Некалі тут адбыўся першы з'езд БНФ я ўзняўся на прыступкі палаца. На горад тут открывваецца надта незвычайны від з турэмнаю царквой і касцёлам Якуба па-над шэрымі фасадамі лукішак. Адкуль яна ўзялася і з чаго нарадзілася тая нечаканая хваля я адразу не зразумеў. Але настолькі фізычна адчуў эйфарыю, што захацелася крыкнуць на ўсю вільню, якая запальвала свае агні ад лукішак да далягляду. Я стаяў панад горадам і смакаваў кожнае імгненне гэтай салодкай эйфарыі, замяшанай на віленскім паветры. Я быццам вярнуўся на дзясятак гадоў назад, туды ў сакавік 93, дзе вакол мяне былі самыя таленавітыя людзі, дзе панад маёю самай прыгожаю краінаю уздымаўся самы прыгожы ў свеце сцяг, дзе ўсё самае цікавае толькі пачыналася, і мне даравалася магчымасць звязаць свой лёс з лёсам новай еўрапейскай дзяржавы. Насланё цягнулася нядоўга. Праз хвіліну я пакінуў тураву гару і пасунуўся на лукішкі. Ідучы я намагаўся і ніяк не мог узгадаць, калі той пераможны настрой мяне канчаткова пакінуў. Дзе разгадка таго незразумелага мне рэбуса, згодна з якім народу перахацелася жыць народу, які пабудаваў вільню ды жыў пад пагонею. Так я няспешна ўздоўж вялі, выйшаў да віленскае оперы. Дзіўна, што за ўвесь свой десятгадовы побыт у гэтым горадзе я ні разу не наведаў яго галоўны тэатр. Я вырашыў тэрмінова ліквідаваць гэты прабел, намагаючыся уцячы ад сваіх несвяточных думак. Прычым мне было ўсё роўна, на які спектакль патраплю давалі пікавую даму чайкоўскага Адзінае, што я памятаў з тыя оперы, гэта фраза ўж полнач блізіцца, а германа всё нет. Нават пушкінскі сюжэт даўно забыўся. І раптам тут, на віленскай сцэне, усплыў перад маімі вачыма ў зусім нечаканым ракурсе. Нагадваю, калі нехта забыўся. Малады чалавек па імені Герман закаханы ў дзяўчыну лізу, закаханы настолькі што рашучасці не хапала нават наблізіцца да свайго ідэалу не тое што выказаць свае пачуцці рашучасць з'яўляецца калі герман даведваецца пра сакрэт лізавай бабулі камбінацыю з трох карт перад уладальнікам якога адкрывалася зайздросная перспектыва асвечаная мільёнамі ды з'яючая уладаю. Ужо падчас другога акту забаўны пушкінскі сюжэт пра смерць, каханне ды тры карты пачаў накладацца на мой зусім несвяточны настрой. Усё было б у германа, і грошы, і становішча, і ўлада, і павага, всё пра што марылася. Калі б не забытае на секунду, на нейкае імгненне тая, дзеля каго ён жыў і быў гатовы ахвяраваць жыццём варта было забыцца на яе, каб усё пайшло прахам, ні ўлады, ні грошай, ні кахання, куля ў вісок ці вар'ятня. Заўтра ў нас свята. Вільня, як і заўжды гатовая падзяліцца сваім чароўным эйфарычным паветрам, А ў мяне з галавы не ідзе тая пікавая дама, якую давалі менавіта ў вільні, і менавіта напярэдадні 25 сакавіка. міцер бартосік убачыў знак у сваім паходзе на пікавую даму. Гаворка ідзе пра гістарычны шанец, тэму універсальную для ўсіх часоў і народаў. А тут яшчэ галоўны герой Герман. згадваю, што якраз дзеля падтрымкі з боку кайзераўскай нямметчыны рабілі з БнР антысавецкую страшылку ў тых савецкіх брашурах. Вось толькі хто тая ліза, на якую забыўся Герман, праз што і страціў свой шанец інакш кажучы што ўпускаюць з віду сённяшнія адраджэнцы вы скажаце што тут зашмат містыкі але згадзіцеся што ірацыянальнага ў нашым дзяржаўна палітычным жыцці няшмат калі ліза гэта тая для каго ўсё ўласна і распачынаецца значыць яна ў нашым выпадку народ на які мы апантаныя сваім удалым гістарычным шанцам недзе забыліся мы кінуліся ў ігорны дом сусветныя палітыкі і эфектна дасталі тройку сямёрку туз а нам сказалі ваша дама пік бітая якая дама пік і сапраўды замест туза з пікавай карты на нас пазірала страшная ў гневе старая графіня калі пачынаеш разважаць пра страчаны гістарычны шанец пра бнр не думаецца бо не думаецца што гэты шанец страчаны ўсё ж ідэалы двадцать пять сакавіка жывуць у душах многіх тысяч нашых супляменнікаў і перадаюцца ў спадчыну дзецям а вось нашыя ўласныя жыцці калі б бнр адбылася тады ў восемнадцатым годзе пайшлі б зусім іншым шляхам гэта бясспрэчна таму можна сказаць пра страчаны для нас асабіста гістарычны шанец бнр мой калега сергей харыўскі задумаўся над тым кім бы ён быў і кім бы ні за што не стаў калі б беларуская народная рэспубліка здзейснілася mm -hmm. ці быў бы я землеўласнікам, мастацтвазнаўцам ці ксяндзом. Пэўна, што атрымаў быў спадчыну вялікія хмелевыя латыфунды з вялікай вадацяжнай вежаю, што збудаваў мой дзед. Тая вежа і да сёння стаіць пасярод жытнёвага мора, над якім заліваюцца спевам цяжкія пузатыя жаўрукі карапузы. Я б ведаў усё пра гатунковы хмель, ягоныя кветачкі шышачкі, пра спракаветныя дубовыя стаўбуры, вакол якіх ён заплятаўся. Ведаў бы кожную кабету, што спрацаванымі ў карэлымі рукамі выбіралі ахайна тыя смешныя хмялёвыя шышачкі. святар з мяне выйшаў бы лепшы, бо меў бы натуральную патрэбу гаварыць з тымі ж кабетамі на самыя розныя тэмы. Прынамсі не толькі пра хмель, а мог бы застацца і конюхам, пастрыгаў бы і чысціў кабылу, у адкрытай руцэ падаваў бы ім смакоце, і яны сваімі пяшчотнымі пысамі храпалі б, і было адчуванне вільготнае і вечнае любым выбарам я бы заставаўся самім сабою гэткім, якім пусціў мяне ў свет Бог. Уяўленне дамалюе ўсё астатняе, бо яно ўяўленне мае схільнасць маляваць пераважна самае лепшае. зважаючы са свайго шляху на які быў пастаўлены міжволі лягчэй удакладніць кім бы у мяне не было падставаў стаць кім бы я пэўна не быў не быў бы дасведчаным палітэканамістам які пільнуе за курсамі валютаў узалежненымі ад вайсковых аперацыяў нясвойскіх дзяржавах у неўласцівых краях пэўна што не пісаў бы кляузы на сваю дзяржаву на кіраўніцтву чужых краёў. Адныя не патрабавалі б пакінуць вільню па прашэсці 90 каляндарных дзён. Я бы не шукаў амбасады Румыніі, у якую сёння для беларусаў таксама патрэбныя візы. Я б няроў на мітынгах, напінаючы жылы, каб давесці немаведама каму, што і ў нас ёсць свой гонар не бадзяўся б па гатэлях у суседніх сталіцах, дзе за сталамі таксама трэба даводзіць, што я беларус. Наўрад ці б я падазрона глядзеў на сваіх крэўных, якія плодзяцца ў бацькоўскай кватэры, каб урэзаць мае законныя квадратныя метры прапіскі. І не думаў бы пра тэстамент бацькі, якому ані дзед, ані прадзед нічога не здолелі пакінуць, не змаглі. Пад вялік дзень я б не ўпільноўваўся ў людзей апраненых у цывільна не апаноўваў бы маю душу жах ад усведамлення таго што выдаю тым людзям сваіх малалетніх паплечнікаў якія вывешвалі наш нацыянальны сцяг я б не быў галоўным прапагандыстам атэістам што чытаю ў потай бабчына эвангелля я б не чырванеў ад няёмчання чуючы як бацькі гавораць на розных мовах са мною і са сваімі бацькамі сам бы не заікаўся мяняючыся ў твары калі пачаў размаўляць по свойму не завучваў бы на памяць тэзы пра быццё што вызначае свядомасць не ганарыўся б сваёй павязкаю крывавага колеру смяяцца не выпадала б мне сплястыкавыя зорачкі з выявою кучаравая дзіцёнка аднекуль з волгі Урэшце вы бы цяпер не слухали мяне. Сергей Харэўскі казаў пра сваю прыватную БНР. І напэўна, кожны з нас мог бы ўявіць сабе свой лёс пад знакам 25 сакавіка. Адно у чым няма сумневу, гэта былі б вельмі розныя лёсы, зусім не такія тыповыя, што былі навязаныя нам у сітуацыі без БНР, дзе панаваў абсалютны савецкі стандарт мне застаецца давершыць сённяшнюю святочную схему. Улады ў Беларусі яшчэ не даспелі да таго, каб прыняць ідэал БНР за свой. Гэта зразумела ў кантэксце ўсёй палітыкі прэзідэнта, які сваё паразуменне з народам выбудаваў на ідэях вяртання да савецкіх парадкаў. Як выглядае вернутая на першае месца расійская мова і савецкая сімволіка былі эфектыўнай формай папулізму Але за мінулыя 10 гадоў такія настроі істотна падвычарпаліся. І стала ясна, што незалежная Беларусь не мае альтэрнатывы развіцця, апроч як пашана да самой сябе. Таму вяртанне да сваёй мовы ў якасці адзінай дзяржаўнай, вяртанне да гістарычнай сімболікі і традыцыя ў БНР непазбежнае. Усё менш застаецца аргументаў і аб'ектыўных прычын, якія б такому вяртанню пярэчылі выбар толькі адзін або стаяць у постсавецкім застоі або ісці да незалежніцкіх ідэалаў 25 сакавіка. Thank you.